mantengo brillando, soy hijo de rey. Tengo la corona, Lebron en el ley. Antes no estaba cegado por demonio, ahora Jesús me guía, ya no tienen brain. El diablo no entra más nunca a mi casa. Ángeles guardiales me cuidan el gay. Visión 2020, este detecto los face. Salí de la sombra, mi nombre no es Grey. Tengo gente cruzando los dedos para ver mi caída. Pero tengo a mi abuela mirándome cerca con Dios desde arriba. Tengo hermanos muertos y otros están presos y no tienen salida. Solté mi pistola en los valles de muerte, su mano me cuida. Dentro del busto se printa la Biblia. Tengo que cuidar mi familia. Los demonios nos dan bendiciones. Dios cuida a los niños de la pedofilia. Gatti como dije que le salí de las garras de los federales. De la aguanta para el juego, está meterle el coche en los tiempos finales. Ya se cumplieron todas las señales. Quiero que en su libro estén mis iniciales. Me reciban en el paraíso el día del juicio. Benny en canales. 15 años nadando con los tiburones que persiguen mi sangre. Me vieron como David, pero de rodillas mi fe fue más grande. modo calle. Jesús camina conmigo, por mi opinión quieren crucificarme. Yo como la perra más sucia del diablo, siempre viene con la mentira en los labios. Le di como un bate, gastó mis demonios, deja mi manera, ya me siento sabio, Dios me puse en salsa. Como el por ahí como Fabio. El gozo que da el dinero dura lo que dura le estrella y Eso dio su vida por mí en el calvario, en la mala bandida, también los sicarios. Vender mi alma no fue necesario, Free y para usted escapó del acuario. Senyumnya kargaris takut no puede mordernos. Líbrame de estos demonios con disfraz de amigos sin cola ni cuerno. Si dieran un paso en mis tenis, como caminar de caso en el infierno. Siempre águila, nunca palomo. Yo nunca me duermo, Lo que hablo, la crisis y los palos. Dos el cuñado del mundo es malo. En la cuernas todos son tus hermanos. Alimentas un lobo y te arrancan la mano. Tu brother se viró, te dijo que la caja se perdió. Tu cabeza tiene presión y la vendió. Te dormiste y la cara te borró. Así se vive en PR el cumpleaños de los nenes, a plena los del día te prenden los R. Mueren inocentes, ojalá que algún día mi hija se aferre a tu gracia divina, hasta que la puerta del cielo se cierre. La calle es una trampa después que te la viviste. Cuando el diablo no le sirve, te ponen bandeja del cazador. El brother que tanto ayudaste con la baby que operaste y tu ruta del agua y ti se quedó. Te entierran y todo el mundo te olvidó. Ese muerto pude haber sido yo. Que digan que Farruko se cagó, oro más y digo menos que el resto se encarga Dios. Yo quisiera ser como tú. enseñame a cargar esta cruz.